ताला फरमाए थो हाणे ज़िक्र थो थिए हिन में सतीं आयत खां वठी चोॾहीं आयत ताईं अठ आयतूं आहिनि पंहिंजो हज़रत मूसा अल्लाम हाणे आयो आहे हज़रत मूसा जी कहाणी तूं किथे पैदा थियो वञो छा थियो पोइ कीअं मदीअनि पहुतो हाणे मदीअनि मंझि उहो असूदु कसस में आहे मदीअनि मजि पोइ शादी कयईं शोएब अल इस्लाम जे नियाणी सां हुते हुनखे पुटु ॼाओ ॾह साल ते रहियो इन खां पोइ हाणे हले थो पंहिंजो या त मिस्र ॾांहुं रवानो थियण जे लाइ थो हले या पंहिंजो अञा ॿकरियूं चाढ़े पियो त ॿकिरियूं अथसि पंहिंजो ऐं अहिड़े नमूने पहुची वियो आहे जो मदीअनि जे भरिसां ई को हूंदो कंहिं इलाइक़े में जे तूर सेना जबल जेको आहे सो हुन जबल जे ॿिए पासे वियो हलियो हाणे हुन खां रस्तो मुंझी पियो आहे हुनखे ख़बर कोन्हे केॾा केॾांहुं वञा या छा राति बि थी वई आहे अंधेरी हाणे इन तमामु तफ़सील ॿियनि हंधनि ते आहे ऐं मुफ़सर इन ॻाल्हि खे तमामु सुहिणे नमूने सां ॿुधाइनि था त हुनजी घरवारी जेका आहे सा पंहिंजो पेट सां आहे ऐं ॿार ॼण जो मतिलबु त वक़्तु मौज वेझो अची वियो आहे मतिलबु ॿारड़ीअ में असां वटि ईअं थींदो आहे पंहिंजे ॻोठनि राजनि में छा अलाए छा हुन जेको नालो कंहिंजो किताबु जेको रूस जो उहा माई वञे पई पंहिंजो लुणंदे लुणंदे ॿार ॼणे थी अहिड़े मूंसां मतिलबु त ॿार जेके आहिनि से माण्हू मायूं असां वटि बि ॻोठनि राजनि में ज वेचारियूं वेंदियूं लाभारे ते ॿार ॼणी वठंदियूं पंहिंजो अहिड़े नमूने सां ऐं हीअ माई बि जेका पंहिंजे मुड़ुस सां गॾिजी निकिती आहे ऐं पंहिंजो शायदि ॿार बि अथनि हुन वक़्तु ऐं ॿकरियूं बि अथनि पंहिंजूं या एॾियूं जेको बि धण चाढ़ियऊं त उहो बि अथनि राति बि थी वई आहे बगड़नि जो बि ख़तरो आहे जानवरनि जो झंगल आहे ऐं पंहिंजो जबल बि आहे परियां तूर सीना जो हाणे हुते जॻहियूं ठाहियूं अथनि पंहिंजो माण्हू टूरिस्ट वञनि था पंहिंजो तूर सीना हाणे इलाइक़ो जेको आहे हींअर पंहिंजे मिस्र जे कब्ज़े में आहे शायदि बहरहाल हुते वञनि था पंहिंजो हाणे ऊंद थी वई हली ऐं सी बि आहे सख़्तु ई हवा लॻे पई हाणे अहिड़ो सम्झो सिचुएशन तव्हां पंहिंजे दिलि में रखो हाणे सम्झो हज़रत मूंसाल ॾिसे थो परे खां ॼण बाह जी हिकिड़ो मतिलबु त ॼण ॿरे पई आहे बाह पोइ हाणे पंहिंजे घर वारी खे चए थो हिते अलाह ताला हुनजो ज़िक्र कयो आहे त ॾिसो हर सूरत में किथां न किथां ॻाल्हि क शुरू ऐं कहिड़े नमूने सां शुरू हीअ बसि उते जी सिचुएशन आहे यानी पंहिंजी घरवारी अथसि ऐं उन्हनि खे चयो तव्हां हिते तरसो ऐं इज़ घरवारी खे चयईं पंहिंजे औलाद पंहिंजे ॿारनि खे चयईं या पंहिंजे घरवारी खे चयईं जेका हुनजी ज़ाल आहे हज़रत शइब अल इस्लाम जे घर जी नियाणी आहे ऐं पंहिंजो जेको मदीअनि जो आहे ऐं हुनजो नालो आहे पंहिंजो सफ़ूरा आल इस्लाम कहिड़ो नालो अथसि अलाम पंहिंजो उते पंहिंजो इन चए थो पंहिंजे घरवारी खे त इन आ आनस थो न आहे ऐं ॾिसां पियो मूंखे ॾिसण में आई आहे परियां बाहि असां खुम मिन हा उन खां वटि खणी ईंदुसि तव्हांजे लाइ आणींदुसि तव्हांजे लाइ उन मज़ा ॿिए ख़बर आहिनि ख़बर बि आणींदुसि भई कहिड़े पासे खां वञूं ॾस पतो पुछूं असां रस्तो भुलिजी विया आहियूं हिन करे ख़बर बि तव्हां खां आणींदुसि आओ आती कुम बि आति ख़बसिन या ॿरंदड़ उमारी खां खणी ईंदुसि पंहिंजो जेका लालकुम तस्तालून त जीअं त ई सेकियो पंहिंजे पाण खे मतिलबु त सी सर सख़्तु आहे ॿाहिरि माण्हू भरियल हूंदी त ॿाहिरि मुंहिंजा माण्हू सेकींदो पंहिंजे पाण खे पंहिंजे गर्मी वठंदो हिन तस्तालून तस्तालून सलत सतल या छा कहिड़े मुंहिंजा थो निकिरे लालकुम तस्तालून तस्थलून त जीअं पाणी पाण खे सेकियो फलम हाणे हज़रत मूसा पंहिंजे घरवारी खे छॾे पंहिंजो छोकिरो बि कसि को हुनखे बि छॾे ऐं वञे थो जबल जे पासे पंहिंजो उते वञे थो हाणे उते जेको आहे जॾहिं पहुतो आते अला हा नूदी आवाज़ु थियो आवाज़ु न वियो खरकत वारो आहे बरक़त वारो आहे उहो जेको बाहिज वटि आहे या बाहि में आहे फ़ी फी जो लफ़्ज़ु आहे हिते मन फिनार वमन हॉल आहे उनजे चौगिर्द जेको आहे उनजो चौधारी जेको हुजे आहे बरक़त वारो आहे यानी अलाह ताला ॾांहुं इशारो आहे त अलाह ताला बरकत वारो आहे या जेको बीठो आहे हाणे हज़रत मूंसाले अल पहुची वियो आहे उहो बरक़त वारो आहे पाण अलाह ताला खे वधीक ख़बर आहे पर मुफ़सिर जेको मतिलबु त सभई ॻाल्हियूं करे छॾींदा पोइ हाणे पाण ॼाणो अथई फलमा जाहा नूदी अंबूरिख मनफिनौर बूरिख बरकत वारो आहे बूर बरकत वारो मनफिन नार वमन हौल हा वसवान अलाह रबिल ऐं बेशक अल्ला ताला जेको आहे सो पाक आहे मुनज़ा आहे ऐबन खां सभिनी कमज़ोरनि खां सभिनी घटितायुनि खां सुबान رب रब रबालमीन जेको जहाननि जो परणहार आहे रब जी माना आहे त उहो ख़लके उहो पहिरियों थो उहो ख़ालिक़ु आहे हिन माना में ऐं पोइ उनखे सस्टेन करे थो उनखे परवरिश करे थो उनजी तरबियत करे थो उनखे वधाए थो विझाए थो उन ई माना में रब आहे मुरबी रब जेको आहे इन माना में अलाह ताला रब आलमीन आहे ऐं मोहम्मद मुस्वा सलाहु आलम रहमत आलमीन आहे हाणे इहो मां चयो सुहिणी ॻाल्हि रब रब ताला अलाह ताला रब आलमीन हिते फरमाई रब आलमीन सुहान अलाह रब आलमीन या मूसा इन हू अन अलाह हज़रत मूसा आल सां पुछियो त इहो किताबनि में आहे या तौरात में बि आहे ॿियनि हंधनि ते बि पंहिंजे तौरात में कोन्हे जे ॿिए नंबर किताबु जेको एग्ज़डस हुन में ईंदो पुछंदो त या मूंसा हज़रत मूंसा सां पुछंदो त तूं केरु आहीं <laughs> मतिलबु अलाह ताला जो नालो हुनखे ख़बर कोन्हे चएजो हिननि खे मना हुई अलाह ताला जो नालो वठण जो इन करे नालो कोन वरितऊं ख़बर कोन्हे हज़रत मूंसा आल इस्लाम खे त जेको मूंसां ॻाल्हाए पियो उहो केरु आहे छा आहे हुनजो नालो तुंहिंजो नालो छा आहे <laughs> त हुनखे अलाह ताला फरमाए थो त आना चवंदो उहो आहियां आउं उहो आहियां जेको आहियां हिन में फल हिते जन इहो आहे हिते चए थो त आउं उहो आहियां जेको अल्लाह आहियां अल अज़ीज़ अल हक़ीम अज़ीज़ सगारो आहियां ताक़त वारो आहियां हिकमत वारो आहियां उहो आहियां ॿियनि हंधि वरी पंहिंजो आहे उहो आहियां जेको आहियां हिते अलाह ताल मूसा खे ॿुधायो त आउं केरु आहियां या मूसा इनहू अल अलाहु अज़ीज़ उल हकीम अलच पंहिंजे लठ खे पुछ लठ हज़रत शुएब इस्लाम ॾिनी आहे पंहिंजो नबी आज़रत शुएब की वरसे में ॾिनी आहे हिनखे हज़रत मूसा अलाम खे लठ दठ सां कमकार कंदो आहे ॿिए हंधि आहे त हुन सां हीअं कंदो आहियां सूरत या ॿियनि हंधनि ते आहे त हुन लठ सां छा कंदो आहियां पर हिते अलाह ताला हुनखे चए थो त पंहिंजे लठ खे छॾु न अलाह ताला जो आवाज़ु ॼणा आयो हाणे इहो हिकिड़ो तमामु सीन तव्हां सोचियो पंहिंजे दिलि में पंहिंजे ज़हन में पंहिंजे ख़्याल में अलाह मोहम्मद मूंसा इस्लाम बीठो आहे जबल ते ऐं हुकुम थो थिए लठ छॾ मलाई छॾे थो हलो हाणे लठ थो छॾे त लठ जेका फतकी वरी उहो नांग वांग जी नांग वकड़ ॾींहुं हलंदो आहे तीअं वठी थिए अचे हज़रत मूसा आले सां वठी थो भॼे हाणे इहो तव्हां सोचो वरी हज़ इहो साॻी सीन जेका थींदी वटि पर हज़रत मूसा आले सलाम खे अलाह ताला चयो त बि हिन न ॾिज पर हुते फिरोहन खे केरु रोके ॻाल्हियूं हाणे हिन पहिरियों दफ़ो ॾिठो आहे तंहिं करे हाणे कोन पोइ कोन ॾिजंदो हाणे इहो तमामु हिकिड़ो सुहिणो नुक़्तो आहे हरत अल रसूल पाक सलाहु आल वसलम खे अलाह ताली क़यामत जी जन्नत जन्नत पंहिंजो दौलख ऐं सभई जेके ॻाल्हियूं आहिनि पंहिंजो हौज़ कौस इहे सभु ॻाल्हियूं ॾेखारे छॾियूं महाराज राति ते अलाह मु महाराज जो ज़िक्र करणु तमामु ज़रूरी आहे हाणे माण्हू जेके आहिनि चवंदा महिराज जी ॻाल्हि न हाणे इन करे मोहम्मद पाक सलाहु न ॾिजंदो दौरु अख जे दड़के खां दौर हसीस खां उहा ॻाल्हि पढ़ीसूं अॻु में हसीस जेको हुनजो जेको आवाज़ु दहशतनाक दहशतनागी छो त हू ॾिसी चुको आहे अॻु में ई हेकर जेका शइ तव्हां ॾिठी आहे मूं पहिरियों दफ़ो जेको पाणी जो आवाज़ु ॿुधो आहे नंढो नंढो असां त वीचारी नाली पई वहे हुन को आवाज़ ई कोन थो थिए पर असां वियासीं हेॾा होॾे लाल खां वियासीं त हेॾा मटियारनि जी तरफ़ कंहिं पासे पंधु पेई वियासीं हिते तव्हांजो जेको वाह आहे नसीर वाह अलाए छा था चवनि कहिड़ो न न वाह आहे वॾे लाल वटां लंघे थो जेको इहो आवाज़ु पंहिंजो वॾो गोड़ सां मुंहिंजो ई कहिड़ो आवाज़ु आहे माना त पहिरीं माण्हू त डिॼी वञे भई कहिड़ो आवाज़ु नंढे ॾियूं पहिरियों दफ़ो एॾो वॾो पाणी जो आवाज़ु मुर्गो ॿुधो त हीअ त दौरख जो आवाज़ु हीअ त पंहिंजो जहनम जो आवाज़ु हीअ फलाणा आवाज़ु सिहत आवाज़ु त जॾहिं हिकर कंहिंजा ॿुधियलु हूंदा पोइ सही वेंदो चयो ठीकु आहे भई हाणे इहो आवाज़ु मूं ॿुधो आहे अॻु में ई त सूर पाक सलाहु रसम मतिलबु त इहो आवाज़ु अॻु में ई ॿुधी चुको जॾहिं महिराज राति पंहिंजो उहो ॾेखारियो विया अलाह ताला ॾेखारिया पंहिंजो जनत ऐं दौज़ख ऐं सभु ॻाल्हियूं ॾेखारियूं पंहिंजो इहा ॻाल्हि जेका सभु अहिड़े नमूने सां हाणे अॻिते त हलूं हिन ॻाल्हि ते पुरे उहे जेका नांग नांग वांगे कन हा जान कन हा माना जड़ो कर उहे बला हुजे भला वांगु बला वांगे कन हा जड़ो कर ॼण जान जान हुजे जान हुजे माना बला हुजे बलाज वरी भॻो वलम ते नियारी कोन्हे या अलाह ताला फरमाए थो वटि मुंहिंजे आॾो मुर्सलून जेके मुड़सलनि तोखे मुर्सल कयोसीं हाणे उहे डिजंदा न आहिनि अलाह ते इशारो आहे त तूं छो ॾिनो आई त ॾिनो इन करे जो हिन कतल कयो पंहिंजो वञो कबती जो जेकॾहिं मिस्र मजिया कत कतलु करे पोइ वरी चऊं त हाणे तोखे ख़तरो आहे फासी त ॾियनि तोखे या छा सजा त ॾियनि तोखे मारींदा तोखे वठी भॼु पोइ हुन दोस्त कंहिं चयो मोमिन में ज़िक्र आहे हुनजो पंहिंजो पोइ चईं बाबा ऐं तुंहिंजो घणो गुरू आहियां पंहिंजो ख़ैरु ख़ा आहियां तूं भॼ त तोखे ई मारींदो हाणे पंहिंजो छो जो माइटु थो हुनजो मारे छॾियो आहे फिरोन जो पंहिंजो हाणे तूं भुलाई भॼ अथा पोइ मदीन ॾांहुं वियो हलियो पर अहिड़ो जेको हुन ॾे हुयो हिसाब किताबु उन जे करे ॾिनो मूंसा आले सलाम इन माना में ॾिनो त अलाह ताला फरमाए थो त मूं वटि मैसेंजर पैगाम अलाह पैगम्बर जेके आहिनि मूं वटि डिॼंदा न आहिनि सवाइ जंहिंजो कुझु को कमु गड़बड़ कयल हुजे हाणे हीअ का गड़बड़ हुई जेका मतिलबु मूंसा अल जे ख़िलाफ़ु लिखियलु हुई पर पर पर अलाह ताला फ़रमायो त सवाइ हुननि जे जंहिं ज़ुल्म कयो हिन जीअं कप कपती खे मारी सुम बदल हुसन पोइ जेको चङाई कयईं उन खां पोइ ऐं पंहिंजो हुन बुछाईअ खे वरी बदिलाए चङाई कयईं हुन त चङाई जे लिहाज़ खां कयो मरी वियो हलियो कसदनि कोन हुनखे मारियो आईं पर हू ॾिठईं त भई हिकिड़े माण्हू खे चङे खे उहो मारे पियो त पोइ हुनजे बदिरां हिनखे हयईं थपड़ त हीअ भला मरी पियो वरी मरी पियो त हाणे हिकिड़ो अपाको यानी बिना सोच वीचार जे हिकिड़ो क़तलु थी वियो हलियो इहो मतिलबु पोइ हुनजे ख़िलाफ़ु ॼण हिन हिसाब सां कोन्ह थींदो त हुन ॼाणी वाणी को कयो त पोइ चए थो अल्ला ताला फरमाए थो उहा ॻाल्हि त जंहिं पोइ चङाई कई यानी पंहिंजो इन इहो बि चङाई कई पोइ वरी वियो हलियो वरी नबूअत मां हाणे तोखे ॾियूं ऐं हेॾा ॾह साल तो कमाया पंहिंजो हज़रत शोएबु अल जे छा चइबो आहे पंहिंजे हुन में सिंधीअ में त उर्दू में चवंदा आहिनि घर जो आहे ई पाण चवंदा आहिनि पंहिंजो कहिड़ो लफ़्ज़ु आहे मूंखे यादि ईंदो पोइ ॿुधाईंदसि पंहिंजो शादी करे ॾींदा चवंदा हुनखे त पंहिंजो तोखे रहणो आहे असां वटि पंहिंजे कुंवार जे घर में या कुंवार जे माइटनि वटि तोखे रहणो आहे हेतिरा साल की हेतिरा साल पोइ उन हिसाब सां हीअ हुते रहियो ॾह साल यका मतिलबु त इहो इहो इन हिसाब सां हुते रहियो पोइ चङा ई कीअं मतिलबु अल इस्लाम पोड़ो हो ऐं हुन जूं धीअरूं जेके वीचारियूं बकियूं बकियूं चारे हुन जो गुज़ारो हुननि ते थींदो हो त हाणे हिन जो चारियो त हुनजो सुकार थियो मतिलबु त तकलीफ़ जेका हुनजी घटिजी हुनजे ख़ानदान जी हुनजे फैमिली जी हू बि नबी अलाह हो इब्राहिम अल इस्लाम जे औलाद मथां हो फैनी गफ़ूर रहीम त पोइ आऊं बख़्शण वारो आहियां ऐं पंहिंजो रहीम करण वारो आहियां अदखिल यदक हाणे वरी फरमाइश थो पंहिंजो लठ ते आहे ॾिठई हाणे अदखिल यदक फी जेब भी ख पंहिंजो हथु जेको आहे सो बगल में विझ पंहिंजी जेब जेब पाण जेब चवंदा आहियूं हिन खीसे खे खीसो जेको आहे भरिसां हूंदो आहे बगल जे हिन करे चइबो आहे हिनखे जेब जेब ख तुंहिंजे जेब में विझ जेब में माना बगल में विझ खीसे खीसे में न खीसो थियो ॼण कमीस में पर हाणे कमीस खां परते ईअं करे बग़ल में विझ मतिलबु बग़ल में विझंदो यदिक फी जे बि अमिन ग़ैर सू हू निकिरंदो पंहिंजो सु अछो थी अछो थी बैदा थी निकि निकिरंदो ऐं बग़ैर बीमारी जे ईअं कोन्हे को बीमारी लॻी वई हली या उहो सड़ी वियो हलियो या हुनखे बाहि लॻी वई हली छा पर रुॻो उहो रोशन थी वेंदो हलियो बसि अछो थी वेंदो हलियो हथु त बग़ल में विझने ॿाहिरि कढने बग़ैर सू बग़ैर कंहिं बीमारी जे या कंहिं ख़राबी जे जेको आहे सो अछो थींदो जो ॾिसण में ईंदो इहो हिकिड़ो मौज़ो आहे ॼण हीअ ॿ मौजूज़ा ऐं फ़िल वक़्तु हज़रत मूसा अलाम खे फिरोन मोकिले थो हुन वक़्तु हीअ ॿ मौज़ा हिकिड़ो लठ आहे जेका तज जान थी वेंदी हली पंहिंजो भला थी वेंदी हली या छा थींदी हली उहा जेका बि कमु हुनखे चइबो उहो कंदी ऐं पंहिंजो ऐं ॿियो जेको आहे बग़ल विझंदो पंहिंजे हथ त हुतांछो थी निकिरंदो बसि इहो यदि पंहिंजो हाणे तव्हां मूंखे यादि थो अचे पंहिंजो शेर पंहिंजे हज़रत सदी रहमत जो आहे या कंहिं ॿिए जो आहे त पंहिंजो हुस्न य यूसुफ़े बहदो दमे ई दौरी ऑच हम दौरन थू हज़रत हुसन यूस यूस आल इस्लाम जो हुसन ऐं हज़रत मूसा आल इस्लाम जो इहो वाइट हच यानी यानी मौज़ात करामात जेके आहिनि ऐं पंहिंजो दम ईसा ईसा जो दम ईसा जो साह जेको ईसा जो मतिलबु त माण्हू खे चाक करे छॾे बीमार खे उहो तोखे तोखे आहे जेके हुननि खे हर हिकु कंहिं का हिकिड़ी हिकिड़ी हिकिड़ो हिकिड़ो मौज़ो तोखे सभु मौज़ा अलाह ताला ॾिना आहिनि मतिलबु त इहो حسن یوسف ید بیدا دم عیسی داری آنچه خوبا همه دارند تو تنها داری जेके हुननि हू हुननि खे आहे हर हिक खे अलॻि अलॻि करे तोखे सभु इहे ख़ूबियूं आहिनि अलाह सली सईद मोहम्मद सलाहु हाणे फरमाए थो फी तिस आया थिन ला फिरान वक़ौमी हिते ई फरमाए थो हिते ॿियूं नव आयतूं थियूं हाणे उहे निशानियूं उहे आहिनि पर हीअं थींदो पोइ हुननि जो ज़िक्र वरी सूरत आराफ़ में नाला आहिनि पंहिंजो ॾेडर थींदा की पाणी रत थी वेंदो हलियो कई के अची वेंदो को बाग हीअं थी वेंदा की फलाणी हीअं थींदो आख़िर में हिननि जे जेको आहे किताब मज़बज त हिननि जो मौत ईंदो जेको पहिरें ॿार खे मारे वेंदो हलियो हिननि जा ॿार जेके आहिनि बनी साहिल जा उन्हनि खे अलाह ताला टार टरंदो पास ओवर करे वेंदो इन करे पास ओवर जो ॾींहुं जेको आहे न सो हर साल मल्हाईंदा आहिनि वॾो हिननि जो वटि वटि ॾींहुं आहे पास ओवर पास ओवर माना डेथ जेको मौत जेको आहे सो हुतां लंघे वेंदो हलियो ऐं हिननि जे ॿारनि खे कोन ॿार पंहिंजो ऐं हुननि जे ॿारनि खे जेके कबीतियुनि जा ॿार आहिनि उन्हनि खे मारींदो मतिलबु अहिड़े नमूने सां नव मौजा अलाह ताला हुनजो ज़िक्र कयो करे थो सूरत में इशारो थो करे तफ़सील कोन्हे तफ़सील तव्हांखे ॾिसणो आहे पोइ बुक ऑफ एक्ज़र्टस जेको ॿियो ॿियो किताबु आहे उन उन मज़ मज़ सॼो इहो किसो ईंदो हा फ़रमाए थो त तिस आहे सूविन फी तिस आया इन ओम कानू क़ौमनि फासकीन बे बेशक इहा क़ौम जेका आहे यानी कबतियुनि जी क़ौम जेका आहे क़ौमनि फासकीन ॿिए हंधि अल्ला ताला सूरत ज़ुखरफ़ में या सूरत शूरा में कहिड़े हंधि अल्ला ताला फरमायो त हिन में कानू क़ौमुनि फासकींदी क़ौम जेका फास कंदी क़ौम फस्तख़फ़ क़ौम ई फताऊ हिन क़ौमनि फासकीनि हुनखे ॾिॼाराईं या हुनखे हीणो कयई या हुनखे हीणो करे छॾियईं पोइ पंहिंजे हुई क़ौम फास कंदी फास क़ौम जेका आहे असां हीणी थी वेंदी हली ज़ुल्म जे करे ॾेखारिया हिकिड़े चोथों पंजूं सत ई मौजा अलाए तिसा आया तिसा चए माना नव मौजा त उहे सभई ॾेखारियऊं पर कोन फलम आयाथना मोबसरतन अखियुनि सां ॾिठऊं कालू हा त <laughs> चए भई असीं कोन था वञूं जादू आहे पोइ वरी वरी ॿाएताल थियो वञनि पोइ चवनि वरी उहो अची वञनि सां असांखे तुंहिंजे रब खे चओ त हीअ असां तव्हां आफ़त लाहे पोइ असीं मञीदासूं पोइ वरी जॾहिं आफ़त लही वञे पोइ चवनि न इहो कोन था मञूं छो जो इहो जादू आहे तो जेको जादू कयो आहे हा जादू आहे जादू आहे उहो जादू बि हा ऐं हुनखे इनकार कयऊं ऐं पंहिंजो वस्तई कनत हा ऐं वस्ताई कानत हा वस्ताई वस्ताहेनत हा माना हुननि जी दिलियुनि खे में यकीन आयो त ही ॻाल्हि सही थो करे पर छो जो असांखे हथु आहे वॾाई आहे ज़िद आहे इन करे असीं नथा मञूं ऐं जेके कुरेश हुआ जेके मके में रसूल पाक सलाहु जी ॻाल्हि खे लिकी लिकी ॿुधंदा हुआ अची राति जो होॾां हू बि अचे होॾां हू बि अबू लहब ऐं अबू जल उहो बि पंहिंजे पंहिंजे लिकी अची ॿुधनि त क़ुर शरीफ़ पढ़े थो हुनखे वरी सही बि लॻंदो हुओ ॿियो जेको वलीद मुग़ैरा फलाणीर इहे सभई पर पंहिंजो चवंदो ज़िद हिक ॿिए जे साम्हूं शर्मिंदा थींदासीं फिका थींदासीं त भई हिन जो दीन असां खणी अख़्तियार कयो आहे इन करे पोइ उन ख़्याल में पंहिंजे में त असां हरूभरु छो शर्मिंदा थियूं फलाणे जे आॾो फलाणे जे आॾो हाणे इन शर्मिंदगी जे ख़्याल खां पंहिंजे हुन ते क़ाइमु रहिया पंहिंजे ज़िद ते त असीं ईमान अख़्तियार न कंदासूं ठीकु आहे वञो जन में वजादू बिहा वस्ताई खाना ज़ुल्मनि इहो जेको आहे ज़ुल्म ज़ुल्म करे पंहिंजे पाण ते ऐं दिलि में यकीन हूंदे बि कोन मञियाऊं इहा अजब जहिड़ी ॻाल्हि उहो उलू आहे ऐं पंहिंजे उलू वॾाई जे करे पंहिंजी ज़िद आऊं हीअं हेॾो आहियां हीअ मोहम्मद जेको आहे सलाहु वसलम हीउ जेको आहे सो यतीम आहे अबू तालिब जो यतीम आहे अब्दुल मुतलिब जो अब्दुलाह जो पुठ मरी वियो हलियो हाणे पंहिंजो ई वेठो वॾो थिए थिए असांखां वॾे थियण जी कोशिशि थो करे असां ते ई हुकूमत करणु थो चाहे असां ते ई मुसलत थियणु थो चाहे ही करे हू असीं छा ला असीं वॾा माण्हू असीं त वॾी सेठियूं लाहौल हाणे उलू आहे पंहिंजे उलूअ जे करे पंहिंजे वॾाई जे करे ऐं पंहिंजो छाजे पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म अनफुस ऐं ज़ुल्म उलू ॿिन्ही ॻाल्हियुनि जे करे अख़्तियार न कयूं ईमान न वरितऊं بها انفسهم पोइ ॾिस त कहिड़ी आकबत थी कहिड़ी पछाड़ी थी कहिड़ी सज़ा मिली इन्हनि खे जेके मुफ़्स हुआ जेके फ़साद करण वारा धरती ते हुननि जी कहिड़ी आकबत थी कहिड़ी पुॼाणी थी हुनजो कहिड़ो रिज़ल्ट हुननि जी निकिती छो थियो दरिया में ॿुॾीमो आहे ऐं मुल्क जेको आहे सन हथां वियो हलियो ऐं हीअ सॼी ॻाल्हि हीअ थी वियल पोइ वरी अलाह हिते मतिलबु त हाणे हज़रत मूसा अल जो ज़िक्र तेसि ताईं आयो पंहिंजे सतीं आयत खां वठी हिन चोॾहीं आयत ताईं हाणे ज़िक्र थींदो वरक अलतदलमान दाऊद दाऊद ऐं सलेमान इस्लाम खे असां इल्मु ॾिनो हाणे इहे जेको पंहिंजो आयतूं थींदियूं पंद्रहीं आयत खां वठी टेटीह आयत ताईं इहे तक़रीबन घणियूं टीह आयतूं आहिनि इन में हज़रत दाऊद इस्लाम हज़रत हज़रत सलेमा इस्लाम जो ज़िक्र ईंदो इन में पोइ नमल जो हुद हुद जो इहो ज़िक्र ईंदो तख़्त जो ज़िक्र ईंदो सवा जे राणी जो